Sljedeće pitanje koje je pristiglo do ovog momenta u našu režiju glasi je Salamu alaikum, rahmetullahi, da li je e, dozvoljeno frizeru koji šiša ako mušterija traži šišanje obrva i šišanje brade nulom? Kako će postupiti frizer koji klanja pet vakata, vjeruju Allaha i u sudnji dan? To mu je haram. E, shodno možda ajetu vetavenu, ali bir je tako? Ne, ono što je zabranjeno, ne smijemo srađivati. Ne, dobro se potpomagati, a što je zabranjeno, nećemo biti na usluzi onome što Allah zabranjuje. Zato nije dozvoljeno prijanje brade muškarcu. To je haram. Teško onome ko u takva djela uđe. Robot istik far činiti pokajat se Allahu subhanahu wa ta'ala, jer na takav način potpomaže u masijetu i onome što je grija.